familia nazionalista batian eh, azia, bo, jakin nuen aski, aski nagusi nintzela, ba, gure familiakuak eh, nazionalistak zirela, zen da Frankoren garaian gauza horiek eh, gorderik eh, izaten baiken ituen, ez? Gero jakin nuen, eh, gerra garaian, ba, gure eh, osaba batzuk eh, erbitu zituztela, gartzeletan eta hola, baina gure etxian eta euskararen presentzia eta deusa zen, deusez. Nik e, zorionez bagenuen izeko bat, e, izeko ezkongabea, eta asteburutan etortzen zena, Bilbao guruko herri tipi baten, lezaman, lezamako herrian maistra zena, eta herri ura, Bilbotik hamar kilometrora, herri Euskalduna zen, nik pasatzen dituen afarian kontatu diet eta e, pasatzen dituen eh, bakantzak pasatzen dituen antxe eta nire lagun guztiak euskaldunak ziren eta orduan konturatu nintzen joia ba zerbaiten faltan nintzela eta erabaki nuen ba nik ere behar nuela hizkuntza hori gure lagunek eh, zekiten eta etxean erabiltzen zuten hizkera ikasi eta hala erranien egun batez nik euskara ikasi behar dut eta hori imposible da, imposible. Imposible da, zen da oso zaila baita, eta, a ber, errak esateako arantza, ia nola erraten duk arantza. Eta nik ba, belarri aski ona omen nuen eta erren nuen, arantza, eta tu, arantza errateko gauza izan da, orduan honek akaso ikasiko du eta, eta ikasi nuen, alaxe. Gero konturatu nintzen nire bezala, ba, justu urte horietan eta errevoluzio kultura laundi bat eh, sortzen ari zela tartian jakina Gabriela Aresti eh, ba, zera faktore handitako bat izan zana baina ba, Frankoren azken urteak ziren eta hasi ziren ba, mugimendu asko batera Eh, euskal kantua, euskal literatura berpizturik, euskal teatrua, gazteek egina, eh, euskal pintore eta euskultorek eh, haien el, elkarteak e, muntatu zituzten eta bo, kulturaren, kulturaren munduan indarra handia eta ba, dinamika oso handia zebilen, eta ni ba, ez konturatu ere gabe, zorionez eh, nire anaiaren bitartez Gabriela Arestiren ezagutza egin nuen eta bere bitartez ba, eta dizkidantza hundi bat izan genuen bere azken urteetan eta kantu mordo bat e, moldatu, ez da? neskaren kopla zaigu Larre badiro Usoak dira igaro, basoak dira oparro Nire makalun zua dukezu, zatoz gerean nabaro Zelaiak bat du esina, ere ina du guazia Nire raien batuko da, askazia Eta <clears throat> orduan karteletan oskorri zegoen e, zera e, zegoen anunziatuta zegoen e, karteletan e, oraindik e, Frankoren garaiak ziren, eh? <clears throat> Jarri zuten oskorri eta sexta. Adierazirik gu eta sextagoa ginela, osea Espainiako polizien eta gorde Zibilen aurrean gu e, zera denunziaturik, etakoak eh, ginela, ez ginen, baina karteletan jartzen oskorri eta sesta, oskorri eta sesta Eta atera, ginen irriertarik eh, kantu horren e, zea doinotan, eke biba Espainia. Eta orduan egun hartan libratu ginen e, uriari esker. Gero jakin genuen oso historia tristea da, oso historia tristea da ze. Gero jakin genuen goizean antolatzaileek e, lagun baten, etan zegoen lagun baten e, deia jaso zutela kantaldiaren suspenditzeko. Ze guk ez genuen herri hartan kantatzeko deretxorik, eta suspenditu behar zuten. Eta antolatzailek esan zuten, ez ez, kantaldia eginen zela, eta deia egin zuen e, neskak, handik urte batzutara, etak berak garbitu zuen plaza baten bere semearen aurrean. Oso tristea. Eta beste behin, oi hartzungo karrika deiritzon eh, barrioan kantatzen genuela, kantatu behar genuela, e, ez, orduan ez genuen jakin, baina e, eh, gerostik enteratu ginen, bomba bat jartzeko asmoa zutela ere, eta azkenian ez zuten jarri, gure taldean ibilitako flautista batek, e, baionan bizizenak e, gure aldeko egintzuelako, bera etarra zen, gurekin ibilitakoa, komandante patxaran pinturas, flautista bat ez dakit ezagutzen duzuen, ba, arek jakin zuen gure kontrako atentadua zegoela, eta berak geldi arazi zuen. Hau, iparralde honetan ekasi genuen, eh?